الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كندليا أنا كتاب تفقه إرشاد إلى بصائر جاء الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى tumefikia katika mlango hukumu ajzai lmaitati hukumu ya viungo vya maiti ajzai lmaitati ni viungo vya maiti wetoka kwa nyuma hukumu ajzai lmaitati na ni swala la nane katika maswali ambayo Sheikh ameyaweka akasema ma hukumu ajzai maitati nini hukumu ya viungo vya maiti aljawabu almaitatu nawani jawabu ni kwamba maiti wako namna mbili namna ya kwanza maitatun tahiratun ni maiti ambayo ni tahir kasamak kama vile samaki ni maiti pale anapotolewa baharini akafa basi anakuwa ni maiti lakini maiti hii ni maiti tahira na nau kitu cha pili ambacho ni maiti lakini ni tahir waljiradu na zige wama la nafsa lahu saila na kitu cha tatu katika vitu ambavyo ni maiti ambazo ni tahira ni kiumbe ambacho hakina nafsi ambayo inachirizika damu mfano sisimizi siafu vidudu vidudu hivi ni tahira wal adamiyu na maiti nyingine ambayo ni tahir ni maiti ya mwanadamu hizi ni namna ya kwanza فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلة hizi maiti zilizotajwa hapa viungo vyake vinafuata ule utahara wa vile viumbe vyenyewe na uhalali wake wa vile viumbe samaki je utumbo wa samaki itakuwa halali au itakuwa haramu utumbo wa samaki itakuwa ni halali au itakuwa ni haramu yani ni tahir au ni najis tahir kwa nini kwa sababu samaki mwenyewe pia ni nani ni tahir umeelewa kwa hiyo hivi hivi vilivyotajwa hapa na Sheikh rahimahullah ta'ala ni maiti ambazo ni najisi kwa hiyo viungo vyake vitakuwa ni maiti ambazo ni tahir viungo vyake vitakuwa ni nini ni tahira haviwezi kuwa najisi kwa mfano ikitokea ukawakuta watu wanakula utumbo wa samaki unaweza kugombana na watu hao wanakula najisi wendo hauwezi kula utabidi uache wewe tu au sio lakini wao wanafanya wanakula na wale wasioweza kula wanaacha kula طيب ونوع والنوع الثاني نمنا يبيلي الميتة النجسة نزل ميتي ambazo ni najisi maiti ambazo ni najisi nauani ziko namna mbili ahaduhuma mojawapo kati ya hizo mbili ma la tufidu fihi dhakatu ni ile ambayo haisaidii kwake kuchinjwa kuchinjwa hakusaidii chochote kwamba kuifanya iwe maiti halali au iwe maiti haramu kuchinjwa hakusaidii chochote kalkalbi kama vile mfano wa mbwa mbwa ni najisi kwa hiyo kuchinjwa kwamba watu wamemchinja mbwa ndo watakuwa sasa sio najisi watakuwa halali hakuna faida walkhinziri na nguruwe pia ونحوهما na mfano wa viumbe hivi viwili fahadhihi ajzauha kulluha najisatun hivi viumbe na mfano wake viungo vyake ni najsi viungo vyake ni najisi dhukiat amla vimechinjwa au havikuchinjwa wathani na namna ya pili katika hivi hizi maiti ambazo ni najsi ma tufidu fihi dhakatu ni ile ambayo zile ambazo zinafidika ndani yake kuchinjwa kali ibili kama vile ngamia akichinjwa ngamia ni halali walbaqari na ng'ombe walghanami na kondoo au mbuzi wa tuyuri na ndege fahadhihi ajzauha thalathatu aqsami hivi viumbe vingine sasa ambavyo vikichinjwa inakuwa ni, ni halali na ni tahir vinaweza kuliwa vyenyewe viungo vyake vimegawanyika katika sehemu tatu viungo vyake vimegawanyika katika sehemu tatu sehemu ya kwanza kismun najisun mutlaqa sehemu ya kwanza ni najsi moja kwa moja hauna njia ya kuitengeneza kalahmi kama nyama mbuzi kakatika nyama yake lakini mbuzi mwenyewe yuko hai hajachinjwa basi ile nyama yake ni najisi hauruhusiwi kuiliwa unawinda alafu mara mbwa wako akakata mguu wa sungura sungura bado yuko mzima ule mguu utamwachia yule ukaona nikimwachia mbwa wangu wale huu mguu hapana bora mguu nile mimi hata kama nimemkosa sungura basi ule mguu itakuwa nini haram ni najisi haifai kula washahamu na mafuta ya mnyama wanyama wana yale mafuta baina ya ngozi na nyama ni haramu yale mafuta kwamba unaweza mkamtoa mkatoa yale mafuta mkatumia kama kazi fulani pasina kumchinja yule mnyama ni kosa musrani na kitu kingine ni matumbo yani ule utumbo ambao kinapita chakula cha yule mnyama kinyesi na nini utumbo wanahwiha na mfano wake sehemu kama hizi au vitu kama hivi hivi na kwenda najisi moja kwa moja wa qismu mtahirun mutlaqa na sehemu ya pili ni tahara moja kwa moja kashari kama nywele nywele za hao wanyama wasufi na sufi za hao wanyama walwabari na manyoa manyoa wabari manyoya yake yanakuwa kama vile manyoya yale ya, singi, ya sungura yanaitwa wabari au manyoya ya ngamia yanaitwa wabari sawa lakini manyoya ya wanyama kama vile kuku yanaitwa rishi kwa warishi na manyoya yote haya sisi tunaita manyoya kwa hiyo manyoya ya mnyama sio nini sio najisi mutlaqa wa qismun fihi khilaf na sehemu nyingine ndiyo sehemu ambayo ina khilafu sehemu yenye khilafu iko vipi wa huwa aljildu nayo ni ngozi baada dabghi baada ya kuwa ile ngozi ishapakwa rangi sasa imetiwa dawa walidhami na mifupa ya hao wanyama au maiti wanakuwa na mfano wake mashuhuru min almadhhabi na jambo ambalo linafahamika zaidi katika madhhab baqauha ala najasatiha ni ngozi kubakia katika ile najisi yake illa anna aljidda isipokuwa ile ngozi baada tabghi itakapokuwa baada ya kuwa ishatengenezwa ikatiwa chokaa ama ikatiwa zile dawa za kuitengeneza ngozi baada ya kuiroweka kufanya dabu yakhufu amruhu jambo lake litakuwa ni jepesi takuwa jepesi fayustamalu fil yabisati duna ma'iati itatumika katika ngozi zitatumika zile ambazo ni kavu ambazo zishakauka tayari na wala hazitutumika ngozi ambazo zinatoa majimaji ambazo ni mbichi wasahihu na jambo lililokuwa sahihi anna aljilla ni kwamba ngozi yatuharu yatuharu yatuharu bidibah ngozi inasafishwa kwa dibahu Mudhibahi ni kuitia ile ngozi katika chombo maji, alafu ikatiwa kama nchokaa au ni chumvi au ni vitu gani huwa unatengeneza kwa ajili ya kuondoa ile hali ya ubichi na harufu ya ngozi. Ah, lilahadithi sahihati sariha, kwa sababu ni halali. Kwa nini? Kwa sababu zimekuja hadithi zilikuwa sahihi na ziko wazi allati la muaridha laha hadithi ambazo hazina mgongano wa aina yoyote hadithi akhrajahu al-Imam Muslim katika sahihi yake 366 kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul idha dubigha al-ihab faqad tahara ngozi itakapokuwa imefanyiwa dibagh basi imekuwa tahara ngozi hiyo wakadhalika sahih na pia vile vile sahihu anna al'idhama tahirat mifupa na yenyewe ni tahir lianna al'illata fi tahrimi almayta kwa sababu dosari iliyokuja katika kuharamisha maiti alladhi huwa ihtiqalu alfudulat alkhabithati fiha dosari yake yule maiti ni kwamba anapokuwa maiti amekufa basi huwa kunatokea mchanganyiko wa damu matumbo yale majimaji fudhulati vitu vichafu vinapatikana kwa yule maiti kwa hiyo maiti akishakuwa amekufa mchanganyiko wa vile vitu ndio unaopelekea yule maiti awe awe haramu kutumika so hiyo ila inapatikana kwenye nyama na ngozi na yale mafuta yake ghairu mawjudatin fil idhami haipo katika nini katika mifupa ya yule maiti wallahu a'lam Haya ni maelezo ya shekhe katika mlango huu ambao amekuwa akitufundisha viungo, hukumu ya viungo vya maiti. Tumemwona maiti kuwa maiti wamegawanyika katika sehemu ngapi? Maiti wamegawanyika katika sehemu ngapi? Katika sehemu mbili. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni maiti tahir na sehemu ya pili ni maiti ambaye maiti ambaye ni najisi. hili ni swali la kumi na mbili wallahu aalam kama kuna sehemu mtu hajaelewa na ishkali anaweza kuuliza قسم النجس مطلقا نعم walmusrani musrani ni almayo hii inaitwa matumbo yale utumbo wa ndani ambao ule utumbo wa ndani unapitia chakula mtu akila au mnyama akila au kiumbe kikila kile chakula kinapita mle kwenye kule utumbo mpaka inakwenda kukaa mahala panapohitajika katika katika maidda na wanasema kwamba ni ule utumbo ambao unatoa choo sifahamu vizuri kwamba chakula kishakuwa tumboni afu kinasagika la kinafanya kinatakiwa kitoke eh hmm. ah? ha? Ah? Ha? Ha? wa wanyama wa hawa wanyama ambao ni wale wanyama ambao <coughs> hawaruhusiwi kuliwa na kuchinjwa na kuchinjwa sufi si ni manyoa nje kama vile kuna wale kondoa sufi hmm. so sufi ya kwenye mti hmm. Hey, eh, si manyoa kondoa hujui kuna kondoa sufi yale manyoya yao yanakuwa kama sufu na kuna kondoo wa kawaida ambao manyoya yao ni wabar eh manyoya no Thank you. najis inajisikia sababu mwenyewe huwa kwa kula au sababu mm. mwenyewe labda ni masuala ya nguo hivi mm. na ah, sio najisi ni tahiru mutlaqa tahiru mutlaqa mm. hapa vilivyoharamishwa ni hivi matumbo haya na na mafuta na nyama mm. nyama ambaye hakuchinjwa wakichinjwa washakuwa tayari tufidu kuna wanyama ambao wanafidishwa wakishachinjwa wanaruhusiwa kuwa halali wanaliwa mm. lakini sasa hao akiwa hakuchinjwa basi hivi viungo vyake havifai hmm. ndio hivyo hivyo au unasema ulikuwa unafikiria kwamba kwa mfano kama ng'ombe tukimchinje basi utumbo tuutupe <laughs> <laughs> hapana lakini mfano ng'ombe amekufa ngozi yake tunaweza kuitumia ngozi tukamchuna tukachukua ile ngozi tutaweza tukala si watu wanakula ngozi eh wanakula ngozi itakuwa halali kula haifai nyama yake itakuwa haram pia kula lakini ng'ombe mwenyewe ni halali yule akichinjwa ndo halali eh lakini akifa mwenyewe ama akauliwa sio halali itakuwa haram kula ngozi hiyo ngozi huwezi kula ndio nguzi huwezi kula yaani hakiwezi kuliwa kitu ambacho tayari kimekufa chenyewe au kimeuliwa hakikuchinjwa katika njia ya kisheria basi huwezi kula tena kama kachinjwa kama kachinjwa ng'ombe ni halali sikachinjwa si halali hiyo kazi ingine sasa lakini hivyo haiharamishi vile vitu hmm. ah, kama akachinjwa ah, kama hajachinjwa haruhusiwi ile darsa mtu ambaye nimemsikia alikuwa moja kwamba hizi tabiti ambazo tunaswalia katika na machoyo ambayo natengeneza pia ni baadhi mm. ah, ya manyoya ya kanguru yameandikwa wapi kama manyoya nguvu au unajuaje? alete dalili ambaye kamjibia ile swali akajibu akasema kwamba amekatazwa kutumia manyoya ya kwa sababu kutumia nyama kakosea hilo wote wanakosea Kwanza umejuaje kama ilikapeti ile manyoya yake ya nguruwe? nake kuna vitu ambavyo watu wanavifikiria tu kwa akili zao, alafu wanataka viingie kwenye dini kwa ajili ya kuwashughulisha watu. Wewe unafikiri kwamba Allah alipohifadhi hii dini aliacha kila mtu afanye upuuzi wake? unaweza kuwatengenezea watu pombe kuwatengenezea watu mambo mengine lakini huwezi kuwatengenezea watu vitu vya ibada halafu watu wakaja wakawa hiyo kitu hakipo hiyo nyinyi wenyewe mtapishana nyinyi wenyewe makafiri wawili mtapishana mkifanya tu mmoja anakuja anatoa ile siri kwenye jamii jamii na serikali na kushtaki hata serikali ya kikafiri na kushtaki maana hichi chakula ni kichafu kiko moja mbili tatu haki za binadamu zinaingia sasa itakuwa mtu atutengenezee manyoya nguruwe ati atengeneze makapeti ya msikiti huyo anaona alikuwa anataka kufanya habari ambayo labda yeye na mwenzake wapate muda mzuri wa kuzungumza au kubishana kama vile wale wanatuambia usinywe soda kwamba si soda sijui imefanywa na nini sijui eh, au blue band sijui ni mafuta ya nguruwe wewe kama huwezi kula blue band wewe acha tu mwache mwenzako atumie lakini kuja kusema kwamba mafuta ya nguruwe yaani dunia nzima ikubali nguruwe kwamba ndio itengenezwe mafuta ya blue band itengenezwe nguruwe afu mahaya hiki tu kipo kabisa Allah katuhifadhi Allah katuhifadhi na hizo shida hakuna kitu kama hicho sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam kuna kitu kama hicho